บุ๊กทูเจ็ดเซดัมหมายเลข บรอยวีดิฉันนับยาบรอยิม หนึ่ง สองสาม j ดันดว่า ดิฉันนับถึงสามยาบรอยมดตรีดิฉันนับต่อไปยาบรอยมดาลเลสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 sedam, osam, devet. ดิฉันนับ Ja brojim. คุณนับ Ti brojiš. เขานับ On broji. หนึ่งที่หนึ่ง Jedan prvi. สองที่สอง Dva drugi. สามที่สาม Tri treći. สี่ที่สี่ Četiri četvrti. ห้าที่ห้า pet เปติหกที่หก šest šesti เจ็ดที่เจ็ด sedam sedmi แปดที่แปด osam osmi เก้าที่เก้า devet Deveti.